บุ๊กทู สอง dois, สมาชิกครอบครัว família, ปู่ ตา o avô, ย่า ยาย a avó, เขาและเธอ ele e ela พ่อ o pai แม่ a mãe เขาและเธอ ele e ela ลูกชาย o filho ลูกสาว a filha, เขาและเธอ ele e ela, พี่ชาย น้องชาย o irmão, พี่สาว น้องสาว a irmã, เขาและเธอ ele e ela, ลุงอาน้าุตยูป้า อาน้าเ tia เขาและเธอ ele e ela เราเป็นครอบครัวเดียวกัน Nós somos uma família. ครอบครัวที่ไม่เล็ก A família não é pequena. ครอบครัวใหญ่ A família é grande.